Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 12-ն է, տարվա 102-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1204 թվականի ապրիլի 12-ին խաչակրած արշավանքների ժամանակ խաչակիրները գրավեցին Կոստանդնուպոլիսը։ 1606-ի այսօր անգլիական եւ շոտլանդական նավերը Union Jack-ն ընդունում են որպես միասնական դրոշ։ Միացյալ Թագավորության դրոշն առաջացել է Անգլիայի, Շոտլանդիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի դրոշների խառնուրդից։ Մեծ Բրիտանիա եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թագավորության ներկայիս դրոշը գործում է միավորման օրից։ Դրոշի վրա պատկերված են Անգլիայի հովանավոր Սուրբ Գևորգի կարմիր խաչը, որի վրա տեղադրված է Իռլանդիայի հովանավոր Սուրբ Պատրիկի խաչը, եւ այդ երկու միաձուլված խաչերի վրա տեղադրված է Շոտլանդիայի հովանավոր Սուրբ Անդրեասի խաչը։ Միացյալ Թագավորության տարածքներում դրոշում չի ներկայացվում միայն Ուելսը։ Դրոշի պատմության սկիզբ է համարվում 1603 թվականը, երբ Շոտլանդիայի թագավոր Յակոբ 6-ը ժառանգեց գահը։ 1861 թվականի այսօրը սկսվեց Ամերիկայի քաղաքացիական պատերազմը։ Պատերազմը Հյուսիսի կամ Միության եւ Հարավի կամ Համադաշնության միջև էր։ Պատերազմի սկիզբը արդյունք էր երկարատև հակամարտության ստրկության հարցի շուրջ։ Պատերազմը սկսվեց, երբ անջատողականները հարձակվեցին Ֆորտ Սամտերի վրա հարավային Կարոլինայում Աբ รา համ Լինքոլնի կողմից որպես Միացյալ Նահանգների նախագահ երթմնակալությունից շատ չանցած։ Միության կողմնակիցները Հյուսիսում, որ նաև ընդգրկում էր աշխարհագրորեն արևմտյան եւ հարավային նահանգները, հայտարարեցին իրենց աջակցությունը սահմանադրությանը։ Նրանց դիմակայում էին համադաշնային նահանգների անջատողականները, որոնք դեմ էին ստրկության վերացմանը։ 1945 թվականի այսօրը Ֆրանկլին Ռուզվելտը մահանում է իր աշխատասենյակում։ 1961 թվականի ապրիլի 12-ին Յուրի Գագարինը կատարում է պատմության առաջին թռիչքը դեպի տիեզերք։ 1995-ի այսօրը կազմավորվեցին Հայաստանի մարզերը։ 1995-ի հենց այսօրը կազմավորվեց Yahoo ամերիկյան անդրազգային համացանցային կորպորացիան։ Այսօրը ծնվել են 1866 թվականին հայ մտավորական գրող հասարակական քաղաքական եւ մշակութային գործիչ Վրթանես Փափազյանը։ Փափազյանը հանդես եկել հայկական, ռուսական եւ համաշխարհային գրականությանը նվիրված քննադատական հոդվածներով, պաշտպանել ռեալիզմի սկզբունքները։ Նա առաջինն է ստեղծել հայ գրականության ամբողջական պատմությունը, հայերեն է թարգմանել Սատեկով Շեդրինի, Տոլստոյի, Նիչշեի եւ այլոց ստեղծագործություններ։ Գրել է աշխատություններ նվիրված ընդհանուր քաղաքակրթությանը, արվեստներին, գրական ուղությունների պատմությանը, լեզվաբանությանը։ Ազատախոհ գաղափարներ քարոզելու համար Փափազյանը հետապնդվել է ռուսական կառավարության կողմից, իսկ ազգային ազատագրական հայացքների համար Թուրքիայում նրա նկատմամբ հերակա մահվան վճիռ է կայացվել։ 1910 թվականին Փափազյանը հրավեր է ստանում Շուշիի թեմական դպրոցից։ Այնտեղ մնում է մինչև 1912 թվականը։ Դասավանդում է հայոց լեզու, գրականություն, պատմություն, տրամաբանություն։ Խմբագրում է Ղարաբաղ թերթը։ 1913 թվականի ապրիլի 12-ին է ծնվել հայ խորհրդային երգիչ, խորհրդային միության ժողովրդական արտիստ Նար Հովանիսյանը։ Նար Հովանիսյանը Նարդոսի որդին է։ 1920 թվականի ապրիլի 12-ին է ծնվել հայ խորթային ինժեներ-քիմիկոս, խորթային Հայաստանի վաստակավոր ինժեներ Կորյուն Խոդոյանը։ Նա հեղինակ է նատրիումի քացախատի արտադրանքի ստացման, ացետոնի եւ բուտիլ սպիրտի խառնուրդում, վինիլ քացախատի պոլիմերացման, սպիրտում թթվային կատալիզատորների արկայությամբ պոլիվինիլ քացախատի հիդրոլիզի։ 1933-ի ապրիլի 12-ին է ծնվել իսպանացի օպերան երգչուհի սոպրանո Մոնսերատ Կաբալեն։ 1944 թվականի ապրիլի 12-ին է ծնվել օթաչու հրամանատար Բորիս Խաչատուրովը։ Նա Հայաստանի Հանրապետության բանակի գնդապետ էր։ 1992-ից 94 թվականներին կամավոր մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների եւ Արցախի ինքնապաշտպանությանը։ 1992-ի հունիսի 26-ին Կուբատլուի շրջանի Ջիջիմլի գյուղի մոտ ուղաթիռով վայրեջք է կատարել եւ փրկել խփված երկու ուղաթիռների շրջապատման մեջ հայտնված անձնակազմերին։ 16 տեղից վնասված ուղաթիռով կարողացել է բարեհաջող վայրեջք կատարել Գորիսի օթանավակայանում։ Զոհվել է հերթական մարտական առաջադրանքը կատարելիս ուղաթիռի վթարից։ 1946-ի ապրիլի 12-ին է ծնվել հայ օթաչու հրամանատար Արցախյան ազատամարտի մասնակից Ռուդիկ Պետրոսյանը։ Նա մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանությանը։ Շուշիի ազատագրմանը նախորդող օրերին մարտական գոտում կատարել է 40-ից ավելի թռիչքներ։ Պարգևատրվել է ԼՂՀ մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։ 1949 թվականի այսօրն է ծնվել հայ գրող, լրագրող Բագրատ Ալեքյանը։ 1955 թվականին պատմագետ հրապարակախոս Արամ Սիմոնյանը։ Նա Հայաստանի Հանրապետության գիտության վաստակավոր գործիչ է, Երևանի Պետական համալսարանի նախկին ռեկտորն է։ 1956-ի ապրիլի 12-ին է ծնվել իսպանական ցակմամբ ամերիկացի դերասան, կինոռեժիսոր եւ կինոպրոդյուսեր Էնդի Գարսիան։ 1961 թվականին ավստրալիացի երաժիշտ, երգչուհի եւ երգահան Լիզա Ջերարդը 1964-ի այսօրն է ծնվել հայոց հաչու Արցախյան ազատամարտի մասնակից Կարեն Մարգարյանը։ 1975 թվականին հայ իրավաբան Հայաստանի Հանրապետության պետական գործիչ Արմեն Դանիելյանը։ 1977-ի այսօրն է ծնվել հայ երգիչ Արսեն Սաֆարյանը։ 1979 թվականին թատրոնի, կինոյի եւ հեռուստատեսության ամերիկացի դերասանուհի Քլար Դենսը։ 1979-ի ապրիլի 12-ին է ծնվել ամերիկացի դերասանուհի պրոդյուսեր Ջենիֆեր Մորիսոնը, 1984 թվականին հայփոփ երգչուհի Էմմին։ Այսօրը տոնում են այսօր դիեզերագնացության համաշխարհային օրն է։ Լիբերիայում այսօր ազգային ազատագրման օրն է, Ղազախստանում գիտության աշխատողների օրը։ Այսօր ապրիլի 12-ն է, տարվա ավարտի մնաց 263 օր։